Ռադիոն սիրել եմ մանկուց։ Միշտ էլ լսել եմ մանավանդ ռադիոբեմադրությունները։ Բայց առաջին անգամ մուտքս ռադիո եղել է 8-րդ դասարանում։ Մտել են մեր ուսուցչուհուն, թե մի աշակերտ մի հարկավոր, որպեսզի ռադիոյում տեքստ կարդա։ Գնացել եմ մանկական հաղորդումների խմբագիրը եղել է Գուրգեն Գաբրելյանը։ Տեքստը տվել է, կարդացել եմ, Ու դրանից հետո ես արդեն շարունակել ուսումս դպրոցում, հետո մանկավարժական ինստիտուտ, բայց այդտեղ եղել է հաղորդավարների մրցույթ։ Մասնակցել եմ ու շահել։ Ընդունվել աշխատանքի։ Ընդունվել աշխատանքի։ Սկզբում մի քիչ մի քանի տարի աշխատել եմ ձայնադարանում որպես ձայնադարանի վարիչ, այնուհետև հաղորդավար եւ 35 տարուց ավելի հաղորդավար։ պատերազմի տարիներին հիմնականում եղել է լուրերը։ Մենք բոլորս մի ականջ դարձած սպասում էինք լուրերի թողարկմանը։ Հետո պատերազմի տարիներին ռադիոյի շենքը վերցրին ռուսները։ Մենք ստիպված էինք գնալ ուրիշ տեղից լուրերը կարդալ։ Եվ ընդհանրապես վատ տարիները, վատ օրեր էին։ Շուշուից խփում էին մեր ձայնադարանը այդտեղ վարվեց։ Հետո ճանապարհներին վտանգավոր էր գնալը, գալը։ Մի անգամ էլ հիշում եմ են մեր ժամանակավոր կացարանը, որտեղից լուրերը տալիս էինք, շուշուից կփեցին։ Ես էլ ուղիղ եթերում չգիտեի ինչ անեմ։ Ոչ փակել հեռանալ է պետք, ոչ էլ շարունակեցի եւ կարծես մի ուրիշ ուժ եկավ ինձ։ Կարծես մի ուրիշ պատխոսով սկսեցի այդ լուրերը կարդալ։ Ի հեճուկս այդ շուշվի գրադի էլի։ Այդպես էլ ավարտեցի լուրերը, ոչ վերջ։ Ես Մանուկ հասակից հիշում եմ պատից կախված ռադիոընթունիչից, ինչպես էր Սեդավանյանի ձայնը, ամեն օր ռադիոընթունիչի տակ հավաքում ընտանիքներին, հատկապես հայտարարությունները վիրավոր ազատամարտիկներին արյուն տալու։ Դրանք են ամենաշատը տպավորված իմ հիշողության մեջ։ Երևի դուք նույնպես շատ մեծ ապրումներ ունեիք ամեն անգամ այդ հայտարարությունները կարդալուց։ Ընդհանրապես պատերազմի ժամանակ լուրերը կարդալուց սա մի քիչ գախնիկ է, բայց պիտի ասեմ, սկզբից լացում էի լուրի վրա, հետո նոր մտնում ստուդիա, բայց արդեն տրամադրությունս փոխված, լավատեսական, որովհետև գիտեի, որ դա ժամանակավոր բան է։ Իհարկե դժվար է եղել Քանի որ հատկապես պատերազմի տարիներին ձեր ձայնը ուղեկցում էր ամբողջ Արցախահայությանը հաղթահարելու ժամանակաշրջանի առաջադրած դժվարությունները, վշտերը։ Ես մտածում եմ, որ երևի արձագանքներ, չգիտեմ, ինչ որ ուշադրության էիք նաև արժանանում երախտագիտության արտահայտություններ էին լինում, արդյոք եղել են այդպիսի դեպքեր։ Շատ ճիշտ եք նկատել, որովհետև իրոք արձագանքի պակասություն չի եղել շատ են նամակներ են գրել զանգել են ամեն լուրից հետո զանգ էր գալիս նույնիսկ մեր աշխատողները ասում ահա սեդային են ուզում զանգում են շնորհակալություն հայտնում հետո մի դեպք է եղել մի անգամ ես արձակուրդում էի մի տարեց մարդ փողոցում կանգնեցրեց թե աղջիկ ջան արձակուրդդ երբ է հա ավարտվելու Այսինքն նրանք սպասում էին։ Ասմա գիտես, որ այստեղ մնալուն նաև նպաստել է քո ձայնը, քո կարդալու տեմպը։ Մեկ էլ հիշում եմ մի դեպք, ռադիոյի շենք եկա մի ազատամարտիկին, մի փունջ վարդեր ձերքին, թե Սեդավանյանն եմ ուզում։ Ներկայացա, թե ասմա մեր պոստերի, չգիտեմ, մադաղիսի պոստի թե ինչ տղաներն են ուղարկել։ Լսել էին ռադիոն այնտեղ հրամատներում եւ շատ էին հավանել։ Նաեւ մենք տալիս էինք այդ ժամանակը բանաստեղծություններ, գրական հաղորդումներ, թե լուրերը, թե բանաստեղծությունները ամենայն դեպս իրենց դուրեր եկել։ Այդ ծայրներ ուղարկել էին ինձ։ Դա շատ հաճելի էր։ Դա փաստորեն վարձատրություն էր ձեզ համար։ Այո, Իսկ նամակները ինչ բովանդակության էին լինում։ Հիմնականում շնորհակալական, շնորհակալական նամակներ։ Հետո հաճելի էր նաև Բաչագան բարեպաշտ մեդալի արժանանալը նախագահի կողմից, բայց ամենից շատ ես ողջորվել եմ ժողովրդի արձագանքից եւ ընտանեկան խնդիրներ հա, հա։ եղած կլինեին, որովհետեւ դուք փոքրահասակ երեխաների մայր էիք այդ տարիներին, եւ երկիրներ պատերազմի մեջ, անընդհատ հրթիռակոծություններ, եւ չգիտեմ այլ հանգամանքներ, որոնք երևի հաճախ են խանգարել ձեր բնականոն աշխատանքին, ինչպես էր հաջողվում այնուամենայնիվ հաղթահարել այդ ամենը։ Երևի դա սերը եւ հայրենիքի եւ ռադիոյի հանդեպ իմ պարտավորվածությունները պատճառը Գալիս էի տուն աշխատանքից հետո։ Ժամը 1-ին 1 անցկես մեր միլիցիոները զանգում էր, որ հայտարարություն ենք ստացել Արյան համար։ Գնում էի, մայրս թե վայ մամա մատա, բա մեկ էլս քինամ ես թորավը։ Ասի համա, բա հույս չքինամ, մեր տղերքը ես թորավը տշտեղ եկն։ Ես հույս չքինամ։ Գնում էի ես եւ մեր ինժեներ Սերգեյ Զաքարյանը, որ հիմա բանակում է ծառայում, գնում էինք, Սերգեյը միացնում էր սարքավորումն, ես էլ կարդում էի։ Եվ ամենից լավն այն էր, ուրախալին այն էր, որ շուտ էլ մարդիկ արձագանքում էին ու գնում արյուն տալիս։ Մենք զանգում էինք իմանում, որ եկել են, ահագին մարդ է հավաքվել։ Էնպես որ դժվարություն էլ եղել են։ Երեխաները տանը թողած, գնում էի, գալիս էի, առողջությունը ստեղներ այն ժամանակ ռադիոն այն տարիներին ուղակի լրատվամիջոց չէր, ռադիոն ընտանիքի անդամ էր կարելի ասել։ Այո։ Շատ մեծ դեր ուներ մարդկանց կյանքում։ Մեր ռադիոյի աշխատողները բոլորն էլ երախտավորներ են, որևէտև այն ժամանակ շատ դժվար պայմաններում են աշխատել։ Մի յուրօրինակ շտաբ է եղել մեզ համար ռադիոն այն ժամանակ։ Քանի որ մեր թողարկումը համընկել է կանանց միջազգային տոնորվա հետ, ռադիո լսողների մեր բանակի անունից շնորհավորում եմ ձեր տոնը, ցանկանում եմ, որ միշտ ուրախ, երջանիկ ու հաջողակ լինեք, առողջ լինեք եւ ձեր ձայնը իր գեղեցիկ, իր վստահ, իր հարուստ տեմբրով դուք ձեր ձայնով մշտապես ուղեկցեք մեզ մեր ռադիո լսողներին, որտեղ իրոք որ այն ապրեցնում է մարդկանց։ Շնորհակալություն Ձեզեն եմ շնորհավորում մեր բոլոր կանանց, շնորհավորում եմ թող Արցախ աշխարհը խաղաղության մեջ լինի։